بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين hadis şeklinde gelmiştir yani istikra atılıyor yani Ehli sünnet alimlerin naslara bakmış Kur'an'ın sünnete tevhidin bu üç şeyin dışına çıkmadığını görmüşler Bu istikrar demek yani istikrar belirli bir araştırmadan sonra varılan nihai sonuç şimdi hakikaten baktığın zaman tevhid bu iş kısmının dışına yani Allah Azze ve Celle hakkındaki mevzulara baktığın zaman bu iç kısım etrafında dönüyor şimdi o yüzden biz diyoruz ki mesela hangi tevhidden hangi kısım yani Allah Azze ve Celle ile alakalı hangi mevzuyu getirirseniz getirin mutlaka bunun içine dahildir yani herhangi bir mevzu bahsedin Allah Azze ve Celle'nin zatıyla alakalı veya Allah Azze ve Celle Müslümanın hakkı için yapılması gereken şey bununla alakalı veya vesaire herhangi bir mevzu getirin bunun dışına çıkın sevdiğiniz kısmı yoksa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanında sahabeler zamanında isimlendirerek isimlendirme adı altında tevhid üç kısımdır bir diğer ulu bir isim sıfat tevhidi şeklinde gelmemiştir tamam bunda bir sorun yok ancak mana olarak mevcuttur yani sahabeler biliyor çünkü sahabelere mesela günümüzde bir sahabe olsa ona sorsan tevhidi anlat Allah Azze ve Celle hakkında yapmamız gereken şeyleri Allah Azze ve Celle'nin zatı hakkında istediği şeyleri anlat desem sana bir şeyler anlatacak anlattıkları bu işin içine çıkmayacak neden çünkü sahabe sana anlatır zaman ya kitaptan ya sünnetten anlatır kitabın sünnete baktığın zaman teyit bir şeyin dışına çıkmıyor yani ya revuliyet çözülüyor, ölübiyet çözülüyor, isim sıfat çözülüyor şimdi bunlar her bir hakkında onlarca nasıl hatta daha fazla öyle ki mesela nice ayetler var mesela tek bir ayet içinde üç tevhidin üç hükmü barındırıyor yani tevhidin üç kısmı ayrılması o kadar açık ve net ortada ki Kur'an'ın neresine bakarsak bakalım hangi sure yani neredeyse hiçbir sure bu üç tevhidi veya üç tevhidden bir tanesini veya iki tanesini mutlaka kapsamıştır hiçbir sure hemen hemen hali değildir ee, bu tevhid ee, bu üç tevhidden hali değildir hemen yani mutlaka içinde barındırır o yüzden istikrarı olması bu şekildedir yani Kur'an sünnete baktığın zaman çıkmıyor bunun dışında ne yapacağız zaman çıkmıyor yani yok ki günah sınırında e, işte otomatikman çıkmayınca otomatikman almış anlıyorlar ki tevhid kısmı ayrılıyor ha sen bunun farklı isimler verirsin ayrı değil şey, o, o sorun değil la müşahhafetu ıslah yani ıslahda sorun yok çünkü birazdan anlatacağız inşallah mesela sevgide alimler ikiye ayrılmış tamam mı birinci kısımda üç birinci kısımda iki, iki tanesi var diğer kısımda bir tanesi var yine üç sonuç yine üç dediğimiz gibi öyle nice ayetler var tek bir ayet içinde tevhidin üç kısmını var bunlardan bir tanesi Meryem sorusu 65. ayet Allah buyuruyor ki Rabbi semavati vel ardu ve ma beynihuma sabir huve sabir li ibadeti hiyen sa'leme ve hüsnüyen Meryem 65 Diyor ki yerin göğün Rabbi ve ikisi arasındakilerin Rabbi Bak şimdi yerin göğün Rabbi yani yerin ve göklerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi Hangi tevhid? bir tevhid Her şeyin sahibi olmak Mesela rububiyet nereden inmiş Rab kökünden Rab, Rabbin manalarından bir tanesi sahip olmak malik olmak bakın bunu diyor yerin görmüş Rabbi rububiyet devam ediyor belki sahibi gibi ve sabırlı ibadet et ona ibadet et ve ibadete sabret şimdi ona ibadet et hangi tevhid rububiyet tevhid ve sabi ayet devam ediyor devamına gelmiş ve sarmışmış Halsalen Müsemmi'den Müsemmi'den onun bir benzerini biliyor musun? Hangi isim sıfat tevhidi yani isimliğinde bak o zaman tek bir ayette bir işini bulabiliyoruz Anlatabiliyor muyum? Bu çok açık ve bundan dolayı mesela Şeyh Hüseyin Rahimallah kitab-ı tevhidin başlarında kitab-ı tevhid şerhinin başlarında diyor ki mesela Rabbü semavati vel ardı ve ma beynihuna yerin göklerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbi kısmı ayetteki bu kısım Cumhuriyet tevhidiyle alakalıdır Fa'budu ve sabırlı ibadeti Ona ibadet et, ibadet et, sabret Ve ürüviyet tevhidi Felçayanın bu semiyen, Onun bir benzerini biliyor musun? İsim hani sıfat sözü ve bunların hepsi bir ayetin içinde Meryem Suresi 65 Tamam Şimdi bu şekilde teori iç kısım bildikten sonra şimdi bunları tek tek e, biraz daha tavsiye olarak anlatan derslerim inşallah şimdi rububiyet teori üç kısımdan bir tanesi rububiyet teori bak şimdi rububiyet lafına baktığımızda kökü Rabb Er-Rabb kelimesini almış Arap kelimesi olarak bir şey manası vardır ancak asıl olarak emrinin üç mana etrafında döner bu manada, birincisi malik sahip yani ikincisi mennek ve hayır abu yani kendi dışındakileri ne yapar? ıslah eden düzelten kendi dışındakileri terbiye eden düzelten ıslah eden ikinci manası üçüncü manası es-seyyidul muta ithar edilen sözü ifade eden elhamdülillah şimdi diyor şimdi üç kelime yani bu üç mana Allah Azze ve Celle'nin zatı hakkında en kemal haliyle mevcut çünkü neden Rab kelimesinin üç manası olunca ve üç manası arasında herhangi bir çelişki olmayınca ve herhangi bir tanesini taksit eden bir nas bulunmayınca bilakis bu üç manayı destekleyen nas olunca elimizde anlıyoruz ki bu üç mana da Allah Azze ve Celle'nin zatı çünkü Allah her Rab dediği zaman kendisine Rab dediği zaman bu umumdur o zaman Rabbin içerdiği bütün kemal manalar Allah'tan öt Allah Azze ve Celle Allah Azze ve Celle'nin zatı için olacak tamam o zaman bu Rab manası Sılahen ne demek yani sağlam bir şekilde Allah Azze ve Celle'nin her şeyin Rabbi her şeyin sahibi her şeyin yaratıcısı öldüren, dirilten, zarar veren, fayda veren hı? sıkıştığın zaman dualara sıkıştığın zaman yardım eden bütün işlerin kendisinde olduğu, bütün hayrın kendi elinde olduğu, bütün işlerin kendisine çevirdiği ve hiç, bunların hiçbirinde kendisinin bir ortağı bulunmadığı demektir. Rahatıdır. Aynen bunu güzel bir ünlüyle anlatmışlar bütün bu anlattıklarını işaret ifradullahu bi ef'alihi Allah Azze ve Celle'nin fiillerinde bilenir yani zarar veren, fayda veren, zıt veren, öldüren, dirilten hep Allah'tır bunlar Allah Azze ve Celle'nin fiilleri böyle önce rububiyet çözüldü o zaman Allah'ın fiillerinde bilenir Şimdi alimler diyor ki peki Azze, Allah Azze ve Celle'yi rububiyeti bilmemiz neleri gerektirir? Neleri gerektirir Allah ve Ya söylüyorlar diyorlar ki mesela bir Allah Azze ve Celle'yi rububiyeti bilmemek onun varlığının varlığına inanmaya gerektirir bu birincisi şey. yani Allah Azze ve Celle var varlığına inanmaya gerektirir İkinci kısmı Allah Azze ve Celle'nin genel olarak fiillerine inanmaya gerektirir rububiyetini mesela işte e, yaratmak, rızık vermek, fayda vermek, zarar vermek, he, men etmek, gerismek, öldürmek vesaire yine aynı şekilde Allah Azze ve Celle'nin dikkat etmesi önemli Allah Azze ve Celle'nin kaza ve kaderine inanmak inanmaya gerektiğini yani Allah Azze ve Celle'nin bu oluşumları, bu kainatı tam takdir ettiğini ve bunları e, bu çevirdiğini yönettiğini tamam mı? E, içerir. Neden? Çünkü kainatı yönetmek yani bu tedbir etmek bu kainatı yönetmek Allah Azze ve Celle'nin fiillerinden, fiillerinden değil mi? Fiillerinden. Rubiyet tevhidi demeyiz zaten Allah Azze ve Celle'yi fiillerinde bilemez. O yüzden kader bölmüşünün birebir bağlantılı olduğu en bariz noktan yürürlüğe çekilir tamam mı? bak şimdi kader mevzusunun birebir bağlantılı olduğu en bariz nokta yürürlüğe çekilir neden? çünkü bak kaderin mertebelerine baktığımızda kaderin mertebelerine bir bilmiyor önce Allah bilir değil mi? İki, Allah Azze ve yazmıştır Üç, Allah Azze ve dört dilemiştir. Dört yapmıştır. Dördüne de bak fiil. Allah e, rububiyet tevhidini Allah'ın fiillerinde diyor. O yüzden diyor ki kaderin doğrudan doğruya rububiyet tevhidiyle bağlantısı vardır. Rububiyet tevhidinin bizzat kendisinden de kadarlanır. Şimdi e, rububiyet tevhidinde delil dedik ki rububiyet tevhidi diye bir tevhid var. Bunun delili mesela çok şey bir iki tane ayet mesela Evet hepimizin bildiği elhamdülillah Rabbil alemin Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'ın Alemlerin Rabbi geçin Rubiyet edildi Burada mevcut Yine Allah Kur'an'da ne buyuruyor İnnemâ emruhu izâ erâde şey'en en yekûle lehu kun feyakun Onun önünde bir şey olmasını istediği zaman ne ol demesidir Yaratmayan ne olur olur Her şeyin Rabbidir, sahibidir Övüren çevirendir Tam yaratan dirilten de öldürendir İnnallâhe huve rızâhu zil kuvvetil metin Allah rezzak olur zil kuvvetil metin metin kuvvet sahibidir yani kuvvet sahibidir metindir Allah Azze ve Celle bunun hepsi delildir ki rüzgar çeviriliyor yedi tevhidir bu birinci e, şimdi o zaman bak rüzgar tevhidini ele aldığımızda bir ne yaptık? Rüzgar manasını aldık iki ıslah manasını aldık üç tezhid-i tamam mı? tezhid-i rububiyete inanmama gerekli olan şeyler nedir? yani tezhid-i rububiyet neleri gerektirir? tamam mı? üçüncü olarak ona var dört tezhid-i rububiyeti belirler sınıf tamam. beş diyoruz ki fıtratın tezhid-i rububiyete delalet etmesi var fıtratın tezhid-i rububiyete etmesi var şimdi kullar programlı maille tamam mı yaratılmıştır rübiyet tevhidine mailli yaratılmıştır rübiyet tevhidi insanların fıtratında vardır Mekkeli müşrikler dahi tevhid ve rübiyeti ikrar ediyorlardı her ne kadar tevhid ve rübiyette dahi bazı noktalarda şirk olsalar dahi genel olarak tevhid ve rübiyeti rübiyete birçok noktaya iman ediyordu rağmen çok noktaya iman ediyor şimdi bak şu tür lafızlar konuyor izlenmiş nedir o? E, Mekke'li müşriklerin tevhid edilmesi harbin gibi sorun bu böyle bir şey değil bu genel olarak söylenecek bir şeyler aslında ama bunu daha çok ilerletmek bunu e, daha e, üst noktadaymış gibi göstermek dinen hata mesela baktığında anahtar bunu reddediyor üç şeyden anahtar bundan çünkü Mekke'li müşriklerin de rububiyet tevhidinin bazı noktalarında sorun vardı ama belki tabir eğer e, sahihse kullanacağım tabir şöyle diyebiliriz Mekke'li müşriklerin tevhid rububiyeti en bariz noktalarda hataları yoktur diyebiliriz belki eğer e, tabir sahihse tabir ama genel olarak e, tevhidde sorunu olmamaları rububiyet tevhidinin hiç olmamasını gerektirmez buradaki sorunları var. mesela onlar başlarına mesela onlar e, Allah'tan gayrısından yardım istiyorlar Allah'tan gayrısından yardım isteyen bir insan ne inanır? başına herhangi bir derece felaketin kaldırılmasını değil mi? veya kendisinin, e, kendisinde bulunmayan bir iyiliğin kendisine isabet etmesini ister ha? bu ne peki? fayda veya zarar vermek diye şeyleriyle alakalı değil mi? alakalı diye teoriyle alakalı peki onlar bu konuda şirk koşmuyorlar mıydı? koşuyorlardı Allah'tan gelsin yardım istemiyorlar mıydı kutlarına? istiyorlardı e Bunun böyle önce demek ki Mekke'de müşriklerin de zürriyetin bazı noktalarında sorunları vardı o yüzden şu cümleleri kullanmamız tam tahkik değil işte niye Mekke'de müşriklerin de zürriyetin felsefesi vardı genel olarak ama şu, şu tabir Allahu Alem daha iyi o demek asıl sorunları daha çok sorunları büyük sorunları en bariz sorunları tevhid-i ile alakalı. çünkü Allah Azze ve Celle'nin daha çok onları şirk işlemesinin sebep olarak gösterdiği şeyler uluhiye tevhid alakalı. mesela Mekke'nin müşrikleri hakkında ee, işte Allah Azze ve Celle'nin buyuruyor diyor ki öyle inşaatta minnan halakahum Allah onlara sorsam kendilerini kim yarattı Allah söyleyecek şimdi mesela yaratma Allah ve Yüzünün fiillerinde değil mi? o ulubiye tevhidiyle alakalı baktığımız zaman ulubiye tevhidiyle alakalı baktığımız zaman onların burada sıkıntısı yok Allah Kur'an'da ne diyor? öyleyse şey ertazın men nezzele men nezzele minnet semai ma'an onlara sorsam gökten suyu kim indirdi? He? onlara sorsam gökten suyu kim indirdi? فأحيا به الأرض فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله ve o suyla öldükten sonra böyle kim diriltti desen ne diyecekler Allah diyecekler Elhamdülillah peki hamd Allah'a mahsustur Anladın yani diyor ki bu ayetlerden yani bu ayetlerden bir bölüm getirerek ne diyoruz tevhid ve zulubiyetin hemen hemen sabit sahihte büyük kısmında bunlardan yoktu problem yoktu ama bu hiç problem yoksa nasıl bazı zulubiyet evinde onların problemi vardı ama genel olarak mesela yaratma olsun, bilgisme olsun, öldürme olsun, işleri düzenleme olsun, destek verme olsun, yağmur yağdırma olsun ve buna benzer şeylerde ortak koşmuyorlardı Allah aşkına ama buna rağmen kafir oldular Şimdi o zaman şu ana kadar tevhid-i bulgularla alakalı neler anlattık? Bir, e, lügat manası. İki, sıvahı manası. Üç, tevhid-i bulguya neleri gerektirir? Dört, tevhid-i bulguyetin görevleri. Beş, tevhid-i fıtratın tevhid-i bulguyete ne yapması? Beraber etmiştir. Beş, altı, müşriklerin tevhid-i rüzgiyetteki konuyu şimdi şunu söyleyeyim ki genel olarak ikrar ediyorlar bir rüzgiyetini müşrikler ancak bununla beraber Allah Azze ve Celle onların küfrünü hükmetti ve onları şirk öyle olduğunu söyledi Allah bak şimdi Allah Kur'an'da diyor ki وَمَا يُؤْمِنْ اَكْسَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ onların çoğu onların çoğu Allah'a şirk koşmayla beraber iman ederler yani onlar iman ederler ama şirk koşma da var burada Hı? şirk koşar Hı? şirk koşarak Allah'a Azze iman ederler yani ne diyor şimdi dikkat edecek olursak Allah Azze ve Celle onlara bu ayetle neyi isnat etti imanı bak şimdi ve neyi isnat etti şirki e nasıl oldu çünkü Allah Azze ve Celle'nin onlara nispet ettiği iman Şimdi bunlar Allah Resulü'nün yaratıcı olduğuna, rızık verdiğini, öldürdüğüne ve öldürdüğüne, öldürdüğüne ve belirttiğine iman etmeden mıydı? İşte bak Allah Resulü'nün onların iman ettiği kısmın o noktasına iman etmeden lazım. Ama onlar uluhiyeti Allah'tan gayrısını şirk koştukları için etti. Onlar şirk koşarak iman ederlerdi çünkü Allah Azze ve onlar iman ederler dediğindeki nokta onların Allah Azze ve Celle'nin rububiyetine imanını işaret ama bununla beraber onlara şirk, şirk, şirk vasfını verdi şirk vasfını verdi bunun da, bunun da sebebi çünkü onlar onlar rububiyetin o kısmına iman etmekle beraber ödeyecekte şirk koşular tamam ödeyecekte şirk koşular nasıl ki bu tevhid bu tevhide müşrik yani Nebi Sosyal'ın kendilerine gönderildiği o müşrikler nasıl bunu ikrar etmişlerse ümmetlerin geçmiş ümmetler de bunu ikrar etmişlerdir geçmiş ümmetlerdeki müşrikler de bunu ikrar etmişlerdir ya bunu zahiren ikrar etmişlerdir Mekke'yi müşrikler gibi mesela ya da batına, batına bunu kabul etmişlerdir kalben bunu kabul etmişlerdir mesela mesela firavun bunu ne yapmıştır zahiren inkar etmiştir ben şimdi Rabbimizin demiştir ancak batında bunu ne yapmıştır kalben ikrar etmiştir çünkü Allah Azze ve Celle'nin hakkında buyuruyor ve cehadu biha ve seykanetha enfusuhum nefisleri kalpleri yakın içinde olduğu halde onu cehrettiler yani onun dilleriyle inkar ettiler ama bak kalpleri yakın haldeydi onlar onların bile Firavun'un dahi Firavun dahi biraz olduğuna iman diyor anladın bu kadar açık ama bunlar rağmen Allah Azze ve Celle bunlara ne yaptı bunlara Mekkeli müşrikler özellikle ne yaptı bunlara müşrik sınırlar çünkü neden ümidiyete çıkmışlar için o yüzden diyorum ki e, tasavvufçuların veya bunlara benzer insanların dediği gibi la ilahe illallah'ın manası Allah'tan başka yaratıcı yoktur değil eğer öyle olsaydı Nebi Sallallahu Aleyhi için gitsin Mekke'nin müşriklerin etrafına dolaşsın La ilahe illallah La ilahe illallah Zaten onlar la ilahe illallah yerine getirmiş olmuyorlar mıydı? Allah'tan başka yaratıcı yok diyerek yani La ilahe illallah'ın manası Allah'tan başka yaratıcı yok olsaydı Nebi Sallallahu ne demiş olurdu Mekke'nin Mekke'nin sokaklarında Allah'tan başka yaratıcı yok deyin Allah'tan başka yaratıcı yok deyin e Onlar zaten diyordu bunu Yergeyi kim yaratılarsın kendilerini kim yaratılarsın Allah ederler diyecek demek ki la ilahe illallah'ın manası Allah'tan başka ibadet edilecek yok anladın mı? şimdi bu birinci kısmı ruhiyet tevhidi ruhiyet tevhidine geldiğin zaman şimdi bu da ruhiyet tevhidi tevhidin üç kısmından bir kısım şimdi bunu da çeşitli vakfeler yapalım şimdi birincisi tevhidi e, pardon e, şeye geçelim çünkü daha çok bağlantısı var onunla daha yakın şimdi dedik ki doğruya koydu ikinci olarak isim sıfat tevhidi tamam mı isim sıfat tevhidi şimdi isim sıfat tevhidin üç kısmından bir kısımdır bu da nedir Allah Azze ve Celle'yi kendisini isimlendirdiği ve vasıflandırdığı şeydir yani gerek kitabında gerek Resulünün dilinde isimlendirmek ve vasıflandırmak herhangi bir teşvihe kaçmadan tamam ispatlamak Allah Azze ve Celle'nin zaten hakkında uluhiyet tevhidi bu Şimdi bu birinci vakfı yani tarifiyle tamam. Şimdi ikinci vakfı olarak diyoruz ki bazı usuller var ehli sünnetler cemaat isim ve sıfatları kabul ederken bazı usulleri var o isim sıfatlarında birinci usulleri mesela Allah ve Celle'yi tamam mı? havadis olan kişilerin sıfatlarından sıfatlarına benzetmekten tenzih etmek yani mahlukatların sıfatlarına benzetmekten tenzih etmek çünkü Allah Azze ve Celle ne buyuruyor leyse kendisi bir şey ona göstermeye ulaşır onun hiçbir benzeri yoktur onun misli yoktur onun, yani hiçbir şey onun misli değildir onun misli yoktur o duyandır ne? o duyandır ve görendir duyandır ve görendir iştendir şimdi o zaman Allah Azze ve Celle'nin ne zatından ne sıfatlarından öyle fiillerinde mi benzeri tamam mı? bu birinci asıl e, isim sıfatlarını kabul eder ikinci asılda Allah Azze ve Celle'nin kendisi hakkında kendi nefsi hakkında vasfettiği isimlendirdiği veya Resulünün kendisini vasflandırdığı ve isimlendirdiği bütün sıfatları ve isimleri hakiki şekilde ve necat kabul etmeden hakiki bir şekilde iman etmek ama bu hakikiyet Allah Azze ve Celle'nin zatının yüksek hakikidir benim elim kendi zatıma göre hakiki öldür Allah Azze ve eli kendi zatıma göre hakiki öldür şey. tamam mı? hakiki bir şekilde iman ve Allah Azze ve yakışır bir şekilde tam bir kemal noktasıyla iman etmek tamam mı? hiçbir noksanlık yok tamam mı? hiçbir noksanlık yok bu da ikincisi ve üçüncü e, asıl da tamamıyla keyfiyetini idrak etmekten bir şey olmaz keyfiyetini idrak etmekten şey olmaz yani Allah Azze ve Celle kendi nefsinde nefsi hakkında haber verdiği şeyleri kullar bilemez keyfiyetini kullar bilemez ama manasını bilir mesela istiva dediğimizde istiva manası mağrıftır üstü olmak ama bu üstü olmanın nasıllığı Allah Azze ve Celle'nin olduğunu bilmiyoruz şefsiyetin şimdi üçüncü kısım ise bir şefsiyeti şimdi dikkat edersek ulubiyet tevhidiyle isim sıfat tevhidi aslında tek bir cins tek bir cins yani itikadla alakalı herhangi bir eylem gerçekleştirmiyorsun ama uluviyet tevhidi öyle değildir uluviyet tevhidi ibadet olayı var tamam mı? uluviyet tevhidinde ne var? yani sen hemen bir fiil işliyorsun uluviyet tevhidine inanırsan da tamam mı? o yüzden e, isim sıfat tevhidiyle uluviyet tevhidi mücerred olarak haberden ibarettir yani Allah sana haber veriyor uluviyet Rabbimden isimlerinden sıfatlarından sonra iman ediyorsun ama uluhiyet tevhidi biraz daha farklı uluhiyet tevhidinde senin fiilin var yani sen fiil işliyorsun normalde öyle zekat kılıyorsun namaz kılıyorsun oruç tutuyorsun zekat veriyorsun vesaire ama da böyle yapıyorsun fiil işliyorsun e bu fiillerde Allah'a dinleyeceksin yaptığın bu fiillerinde Allah Azze ve Celle'yi bileceksin o yüzden zaten e, uluhiyet tarif ederken ne demişler alimler ifradullah bir ibadet Allah'a ibadet edilmek veya ifradullah bir efar ibadet veya Allah'ı kulla kendi fiillerinde yani e, kullar fiillerinde Allah'a birlemeleri ibadetle alakalı fiillerinde Allah'a birlemeleri sadece Allah'a yapmaları o fiilleri tamam mı? o yüzden o yüzden bazı öyle sünnet alimleri ki bu çoktur yani iç kısmı ayrımın üstlerinde daha da çoktur diyebiliriz Allah-u yani daha çok tahkik yapmak, bahs yapmak, araştırmak lazım ama Allah-u daha çok bu lafız yani tevhidin ikiye ayrılması şeref edememizin daha eskidir ikiye ayrılmışlar bak şimdi baktığınız zaman tevhidin marifeti ve ispat demişler demişler ki marifet ve ispat tevhidi bu bir tamam bak marifet ve ispat tevhidi budur tevhidin ameli bu da iki şimdi bilme ve ispat etme tevhidi ve amel tevhidi diye ikiye ayırmışlar bunun Arapçası tevhidil marifeti ve ispat marifet ve ispat tevhidi He? ve e, tevhidin ameli ve amel tevhidi şeklinde ikiye ayırmışlar marifet ve ispat tevhidinden rububiyet ve isim sıfatı kastetmişler bak rububiyet ve isim sıfatı kastetmişler çünkü neden rububiyet ve isim sıfat tevhidi neyle alakalı var çok bilme ve ispat etmeyle alakalı yani herhangi bir fiil eylem işlemiyorsun sen ne yapıyorsun biliyorsun isim sıfatları rububiyeti biliyorsun ne yapıyorsun ispat ediyorsun o yüzden bunlara demişler bilme ve ispat tevhidi birinci kısım bilme ve ispat tevhidine giriyor Tevhidin şüphünden iki tanesi şey geliyor rububiyet ve isim sıfatı yerine ne kaldı? uluhiyet tevhidi uluhiyet tevhidine tevhidin ameli amel tevhidi demişler çünkü amel işliyorsun tamam bazen böyle bir isim vermişler veya şu isim vermişler demişler ki tevhidil ilmi ilmiyil haberi haberi ve ilim tevhidi bu birinci kısım haberi ve ilim tevhidi haberi ve ilim tevhidi neden? çünkü bunları kapsıyor rububiyet ve isim sıfatı kapsıyor neden? çünkü rübiyet ve isim sıfat neyle alakalı bilmeyle ve haber vermeyle haber geliyor Allah Azze ve Celle Resul'den sen onları biliyorsun o haberi alıyorsun tamam mı? o yüzden tevhid ve rübiyeti şu isim tevhid ve rübiyet ve isim sıfatı şu isimde vermişler alimler marifetle ispat tevhid demişler veya ilimle haber tevhid demişler o zaman biz herhangi bir akide kitabında bir kitapta gördüğümüz zaman marifet ve ispat tevhidi bundan ne anlayacağız? Rububiyet ve ispat veya veya e, ilim ve haber tevhidi dediğimizde bundan ne anlayacağız? Rububiyet ve isim sıfat tevhidi tamam mı? Peki tevhidin ameli, amel tevhidi diye tuttuğumuzda rububiyet tevhid-i ulviyete başka isim de vermişler nasıl tevhid-i ulviyete vermişler tevhid-i ulviyete isim sıfatı ayrı ayrı isim de vermişler tevhid-ül ne dedik? E, ameli tevhid diye isimlenmişler başka, başka isimler daha vermişler mesela tevhid-ü talebi ve talep ve kat tevhidi yani talep etme tevhidi neden? çünkü ibadet ederken ne yapıyoruz biz? talep ediyoruz neyi talep ediyoruz? Allah ölümün hayatını cenneti talep ediyoruz o yüzden uluhiyet tevhidine tevhid-ü talep talep tevhidi diyormuşlar tamam mı? tezgir kat kat tezgir demişler kat etme tezgir yani ibadetler biz bir şey kat ediyoruz Allah Azze ve Celle'nin zatını ve ondan bize gelecek mükafatı kat ediyoruz anladın mı? o yüzden tezgir veya tezgir ilüzyete yine tezgir e, tezgir iradi talebi demişler talep ve irade etme tezgiri ismini de vermişler neden çünkü Allah Azze ve Celle'nin biz mükafatını talep ediyoruz istiyoruz irade ediyoruz anlatabiliyor muyum? Çünkü tevhidin uluhiyede çeşitli şey vakfeler yapalım birinci vakfe şey. Birinci vakfe şey. biz ilah kelimesini anlatalım Neden? Çünkü tevhidin uluhiyede yani ilah Tamam İlah Şimdi ilah kelimesi Elehe ilaheten ve uluheten ve uluhiyeten Şeklinde kalıpları var Yani abadı demek O zaman uluhiyet tevhidi İlah kelimesinden geliyor tamam mı ilah kelimesinden geliyor yani elehe bunun fiili mazisi elehe ne demekmiş sadece ibadet etmek o zaman uluhiyet yani ibadet ibadet etmek o zaman tevhid-ül uluhiyet tevhid ibadet demiş. yani uluhiyet tevhid ibadet tevhid demek o zaman ilah ne oluyor ibadet edilen demek tamam ilah ibadet edilen demek ilah me'luh demek şimdi bak ilah kalıbı fial kalıbından göre fial kalıbı ismi fail ve ismi mef'ul ifade eder tamam ismin fail ve ismi mef'ul ifade eder ama biz diyoruz ki burada ne ismi mef'ul yani ilah me'luh demek yani evlad ma'bud yani ibadet edilen demek tamam o zaman ilahın manası neymiş ilah ne demek ibadet edilen demek tamam bu birinci vakfı ikinci vakfı tevhidul uluhiyenin tarifi ifradullahi azze ve celle bil ibadet Allah azze ve celle ne yapmak ibadette bulmamak üçüncü vakfı uluhiyet tevhidinin diğer tevhidler arasında yani o tevhidin diğer kısımları arasındaki konumu nedir? şimdi diyoruz ki bir bu tevhid Resullerin ilk davetidir Uluhiyet tevhidi Resullerin ilk davetidir Bundan dolayı Resuller gönder, gönderilmiştir Resul Allah Kur'an'a ne buyurur? وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ وَاسْتَنَبُ Biz her ümmete Allah'a ibadet etmeleri ve tavuktan sakınmaları için ne yaptık? Resul gönderdik bak, bak şimdi biz, biz tevhidi üçe ayırmadık mı? bunlardan bir tanesi uluviyet bak ne kadar acı değil mi? Allah bütün Resulleri ne için göndermiş? tavuktan sakınmaları ve Allah'a ibadet etmeleri için göndermiş değil mi? bütün peygamberlerin davetinde uluviyet tezgidi yerinin aslında yani bunu nasıl insanlar görüyor diyor ki siz nasıl bu tezgidi işaretlisiniz? nerede bu? yani subhanallah dedim ki bütün Resullerin davetinde bu üç kısımdan bir tanesi var mesela Anladın mı? Şu Resullerin davetinde Bu kadar açık ve net Yani insanların bu tevhidin yani tevhidin bu kısmı ayırmalarını inkar etmeleri sadece inattan, kibirden, cehaletten bu bir şeylerden kaynaklanır Aklın başında, aklı selim, basiretli bakmak isteyen insanlar genelde e, kendini bundan alıkoyamaz koymaması lazım aksi halde çok mantıksızlık çok büyük bir mantıksızlık bunu inkar edilir Mesela düşün Allah ne, ne kadar açık وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنَوَدُ اللّٰهُ وَسْلَمَ بِسْلَامُ Biz her ümmete tavuktan satın Allah'a ibadet edip tavuktan satılmaları için ne yaptık? Resul gönderdi bu kadar açık onun için tamam mı? Yine Allah Azze ve Celle bu tevhid için he? Allah Azze ve Celle bu tevhid için kitaplar indirmiştir o kadar açık Uluhiyet tevhidi için kitaplar indirmiştir Allah Kur'an'da ne buyuruyor وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُنْهُ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ yani biz senden önce bir Resul göndermiş olmayalım ki mutlaka ona biz neyi vahyettik Allah'tan başka ilah yoktur Fazla ona ne yapın bana ibadet edin bak vahiy gönderiyor diyor ki senin bir Resul göndermiş olmayalım ki ona şunu vahyedelim demek ki vahiyler Allah'ın Resulleri gönderdiği vahiyler de hep bu tevhid için Hı? ne diyor bir sene önce Resul göndermiş olmayan ki mutlaka ne benden başka ilah yoktur He? ve bana ibadet edin nizah ve tutuyor Allah hakkında ben biraz süresine olacak bu kadar açık oldu tamam ondan sonra bu tevhidin konumu şimdi bu tevhid Resulullah bu tevhidde gönder, gönderdi ve Nebi Safran'ın bu tevhid için savaştı Nebi Safran ne diyor? Umur ki en mukatilen nas hatta yeşhedü en la ilahe illallah ben ta ki insanlar Allah'tan başka ilah, olma, o, ilah olmadığına şehadet edinceye kadar ben insanlarla savaşmak zorundayım hatta ne diyor ve yu'minu ve bima ci'tu ve e, bana ve benim getirdiğime iman edinceye kadar onlarla savaşmak zorundayım fe izâ fe'alû zâlik eğer bunu yaparlarsa asemûnû benden ne? kanlarını korumuş olurlar ve envalihim mallarını korumuş olurlar illa bir hakkı hakkı hariç ve hesabım Allah onların hesabı, hesabı nedir Allah'a tamam yani bu kadar açık ve net o zaman diyor ki la ilahe illallah'ın manası bazı kişilerin dediği gibi Allah'tan başka ibadet edilecek yoktur diyor şey, e, Allah'tan başka ilah, e, yaratıcı yoktur diyor nedir Allah'tan başka ibadet edilecek yoktur budur işte manası la ilahe illallah aşağıdan Ebu Sessel'den la ilahe illallah de amca dediğinde amcana sahip çıkmazdı eğer la ilahe illallah manası Allah'tan başka şey yapacak konusuydu bu çünkü zaten çaldırıyorlardı ama onlar neydi ayaklanıyorlardı der ki sen senin bütün ilahlar tek bir ilah yıkılıyorsun yani ne bütün bir ibadet edilenleri tek bir ibadet edilen yıkılıyorsun hani biz ne yapıyoruz hepsini ibadet ediyoruz vakfının bu üçüncü vakfı dördüncü vakfı olarak işte ülüviyet çevirinin ülüviyet çeviri hakkında deliller mesela çok o kadar sayılmayacak kadar çok Kur'an'da ne buyuruyor Allah Rabbulullah ve la tuşrikûn bir şeyin Allah'a ibadet edemem hiçbir şey ortak koşmuyor başka etaka ve kadâ rabbuka en la te'amuru illa iyyah Rabbim sadece ona ibadet edilmesini ondan başına ibadet edilmemesini emretti hükmetti yine başka bir ayette ve onları illa liya'mudullahu muhdesine lehum dini hunefe onlar sadece Allah Azze ve Celle yani e, hanif yani hanif olarak dini ona has kılarak Allah Azze ve Celle'ye ibadet et, etmekle emrolunmuş Yine başka bir ayette Kul de ki inne salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati lillahi rabbil alemin De ki benim namazım, nusukum, e, birim yani hayatım, ölümüm alemden Rabbi olan Allah'a Daha şerri leh onun hiçbir ortağı yoktur Ve bizalike onun ben bununla emrolundum Ve en evvel muslimin ben, evvel muslimin ben Müslümanların ilkiyim hadiste Nebi Sefir'in muazzini Cebrail dedi ya muaz ey muaz dedi Etedri ma hakkullahi alel ibad Allah'ın kulları üzerindeki hakkın nedir biliyor musun? Ve ma hakkul ibadı alullah Allah'ın da kulları üzerindeki hakkı şey, e, kulların da Allah üzerindeki hakkı nedir biliyor musun? Muaz ne diyor? Allah ve Resulü alem Allah ve Resulü daha veriyor sonra bir satırdan diyor ki hakkullahi alel ibad Allah'ın kulları üzerindeki hakkı en ye'amelu ve la yufretu bihi şey'en ona onu ibadet etmeleri ona hiçbir şeyi ortak koşmamaları bak ona ibadet etme hiçbir şey ortak koşmamaları değil mi? öyle geçelim ve hakkul ibadi alallah Allah kulların Allah üzerindeki hakkı enna yu'azzu ve men la yufretu bihi şey'en kendisine şirk koşmama azap etmemesidir bu kadar açık Peki şimdi yok ki Be, yani Ülüzya tevhidinde 5. vakfı olarak bu tevhidi yerine getirmiyorsa diğer iki tevhidi yerine getirenin durumu nedir? yani bir, bir şahit düşün Ülüzya tevhidinde şirk koşmuyor Allah'a bildi Ülüzya tevhidinde şirk tevhidinde de Allah'a bildi ama Ülüzya tevhidinde bu adam olmasını arzusu şimdi diyor ki bu adam uluhiyet tevhidini yerine getirmediği müddetçe İslam'a giremez bu adam müşriktir kafir olur tamam mı? isterse bu iki geriye kalan o iki tevhidi yerine getir tamam mı? ancak diyor ki diğer iki tevhidi yerine getirmek dahi bu tevhidi yerine getirmeyi gerekir aksi halde tenakuz durumunda bunları anlattık mesela bir tane adam Allah'a iman ediyor sen Allah yaratandır Allah e, işte, e, her şey maliktir her şeyi düzenleyendir tamam mı onun işte, isim sıfatları vardır kendisine yakışır bir şekilde ancak Allah'tan başına yardım ediyor diyor ki bu mümkün ne rububiyet ne de isim sıfattaydı kendisine hiçbir fayda vermiş ha? kendisine hiçbir fayda vermiş çünkü Allah Kur'an'da ne buyuruyor innehu men yuşrik billahi fekad harramallahu aleyhi zennete ve ma'azna ve ma'il valimine min muhakkak ki kim Allah Azze ve Celle şirk koşarsa Allah ona cehennemi, cennete haram kılmıştır onun yeri cehennemdir ve zalimlerin hiçbir yardımcıya yoktur tevhidiyle e, rububiyet tevhidinin arasındaki alaka bu da 6. vakıfıdır uluhiyet tevhidiyle rububiyet tevhidi arasındaki alaka şimdi bak bak bu ibare ilim ya burası çok önemli Allah halim bunu anlatmıştık ama tekrar oturup sorun diyor bak çok önemli burası şey. diyoruz ki tevhid-i rububiyetle tevhid-i uluhiyet arasındaki bağlantışıdır uluhiyet tevhidi uluhiyet tevhidini gerektirir uluhiyet tevhidi ise uluhiyet tevhidini kapsar tekrarlayalım çok önemli bir cümle uluhiyet tevhidi uluhiyet tevhidini gerektirir uluhiyet tevhidi ise uluhiyet tevhidini kapsar yani ne demek bir insan uluhiyet tevhidi uluhiyet tevhidini gerektirir ne demek yani bir insan eğer uluhiyet tevhidinde Allah'a geliyorsa bu adam uluhiyet tevhidinde Allah'ın Allah'a geliyorsa uluhiyet tevhidinde de dinlemesi, dinlemeyi gerektirir bu aksi halde bu çok saçma zaten bir şey olur neden? çünkü uluhiyet tevhidi neydi? zarar veren, fayda veren, öldüren, dirilten, veren alan Allah'tır fiiller hepsi Allah'a e fiiller Allah'a sorunca sen niçin bak nasıl baksın ibadet ediyorsun? onun elinde hiçbir şey yok ki zaten o yüzden uluhiyet tevhidi uluhiyet tevhidini gerektirir yani uluhiyet tevhidinde Allah'a şirk koşmayan ve ikrar eden bir insanın uluhiyet tevhidinde Allah'a şirk koşması büyük bir tenakuzdur ve büyük bir ahmaklıktır ve büyük bir cahillik, cahilliktir aynı hizmetlere müşriklerin yaptığı gibi hem sendeki bütün zarar veren fayda veren Allah sonra git başkasını ibadet bir insan birisini ibadet ediyor bunun menfaatı olması lazım e sen diyorsan ki menfaat veren Allah'ın Allah o zaman iki menfaatın yoktur demek diğer ibadetlerinden, o zaman nasıl onları ibadet edersin? İki, rububiyet sebebini sen biliyorsan tamam mı? biliyorsan fayda veren zarar veren Allah seviyorsan sen nasıl ibadet ona yapmazsın? yani nasıl böyle bir büyü hazineyi kaçırırsın? seni cennete sokacak veya çıkar e, cehenneme sokacak olan Allah fiillerin hepsi onun elinde bütün fiiller onun cennete sokan Allah Azze ve Celle anlatabiliyor muyum? durum böyle olunca diyor ki tevhid rububiyet rububiyet yani rububiyet tevhidi rububiyet tevhidi dersin peki rububiyet tevhidi rububiyet tevhidi ne yapar? kapsar yani bir insan rububiyet tevhidinde Allah'a biliyorsa otomatikman bunun içinde rububiyet vardır demek Rüyet tevhidi Allah'ın varlığına inanmak, fiillerine inanmak. Bu adam Allah'a ibadet ediyorsa, rüyet tevhidi yerine getiriyorsa, değil mi? bunun içinde zaten ne var? Otomatikman rüyet var. Adam rüyetluğa ibadet eder mi? Hı? Bir insan düşün, tevhidde diyor ki, rüyette Allah'a geliyor. E bir insan yok, yok bir şey ibadet eder mi? Bu adam ibadet ettiği anla beraber zaten bir Rab olduğunu biliyor ki ona ibadet ediyor. Tamam mı? Kapsıyor yani otomatikman. peki e, bölümde ve son vakfı olarak diyoruz ki bakın bölümde ve son vakfı olarak uluhiyet tevhidi ile rububiyet tevhidi arasındaki farkı şimdi bu aslında biraz önemli çok önemli neden şimdi bak genelde e, tasavvufçuların aşçılarına baktığımızda veya ehl-i sünnete sünnet bu tevhide bu türlü taksimatlar ayrılırken mesela birilerinin karşı çıktığını görüyoruz tarihte veya aslında çünkü neden aslında bunlar uluhiyet ve uluhiyeti aynı çatı altında toplamaya çalışıyorlar yani sanki bir şeymiş gibi göstermeye çalışıyorlar insanlar o yüzden zaten bunların çoğunun ilminde tevhid Allah'ın varlığına inanmak eğer tevhid Allah'ın varlığına inanmak olsaydı bütün Mekkeli müşrikler tevhid ehliydi o yüzden bunlar arasında bir fark yokmuş gibi göstermeye çalışıyorlar insanların gerek mantık olarak gerek nas olarak delil olarak bunu insanlara sunmaya çalışıyorlar ama hem akıl olarak bu batıl hem de nasıl olarak delil olarak bu batıl ya delil öne alalım diyelim ki, diyelim ki bu hem delil olarak batıl hem de akıl olarak batıl o yüzden diyorum ki tevhid rububiyet ve uluhiyet arasında çok fark var bunlar şimdi neden böyle yapıyorlar şimdi baktığımız zaman aslında bu mesela işte adam toplamaya çalışan cemaatler olsun veya geçmişte işte ne olursun ol, ne olursun ol gel mantığıyla yaklaşanlar olsun işte bunların hepsinin zihninde Müslüman olan, muvahhid olan işte Allah var diyen, yani Allah'ı seviyoruz diyen, yani Allah birdir diyen yani. bu insanlar bu zindi değil zindi bunlar istemiyor bunlar zaten fıkri bunlar, bunlarda zaten Mekke'nin müşriklerin bile fetri sorunu ne? yoktu işte bu mantık ne olursa ne olur gel nasıl ne olursa ne olur nereye gelecek e, bir nokta olması lazım Allah'ın varlığına inanmaya gel diyorsan o adam gelmeden önce de inanıyordu zaten ama nereye, ne olursa ol gel. Ne o bir nokta olması lazım. İşte diyor ki evet. Ne olursa ol gel ama geleceksen uluciyet teyzinde dur. Yani uluciyet teyzine gir. O manada ne olursa ol gelse gel ama öyle manada sen gel yeter ki Müslümanım deyip çoğalalım birleşelim. Hepimiz la ilahe illallah diyoruz yaşında adam hepimiz la ilahe illallah diyoruz niçin o müşrik oluyor bu kafir oluyor neden bu adam şirk işte biliyorsunuz bu adam şirk işte yani bu adam şirk ve küfür işliyorsa şirk ve küfür işlemiştir bunu gitmeden ben dedim ki bunu gitmeden Allah müşriklere müşrik diyen Allah kafirlere kafir diyen Allah münafıklara münafık diyen Allah müminlere mümin diyen Allah Müslümanlara Müslüman diyen Allah anlatabildim mi? o yüzden bu aslında İslam'ın vahdetini bozuldu İslam'ın dinliğini bozuldu adam yok ki o, o, o kafir o müşrik veya bu adam şirk işledi bu adam küfür işledi ya hepimiz kardeş oluyor toplanalım birlik olalım tasavvufçular şeyler kardeş olun nasıl kardeş olacağım yani Allah'a küfür eden bir insana nasıl kardeş olacağım İbrahim Aleyhisselam ben senden dura'a diyor ben sizden beri, beri demiyor dura'a diyor yani uzak olu uzağım diyor ben sizden tabiri caizse mübalağa sırasıyla yani bir, bir peygamber kadar düşünemedik mi İbrahim Aleyhisselam nasıl babasından sebebi öyle işte bu günümüzde işte e, bazı cemaatlerin bunlar ismin marifi laf söylemeye gerek yok bunları ismini ağzınıza bile almaya gerek yok zaten insan artık bazen e, bunların ismini ağzına almaktan dahi müddeti bilemiyor bu kadar pislik sanıyorum anladın mı? yani bunlar İslam vahdedini bozdular İslam mahvettiler bunlar o yüzden işte sonra belli bir süre sonra ne oldu bak işte bunların önünü kapatmadılar işte bundan sonra bir, bir seviye daha ileri gitti bu bunlar arası diyaloğa döndü işte ara, e, belli bir süre sonra müşrikler arası diyalog 5 sene sonra satanistler arası diyalog yani satanistler diyalog ondan sonra e, kim bilir nereye gider artık anlatabiliyor muyum? şimdi artık nereye gider Allahu Alem Aynı bu işte şey gibi bu aleyhisselam zamanındaki gibi Öyle sahalelere hizmet gösterdiler sonra onların şeylerini gittiler sonra isim verdiler sonra itikaf edildiler sonra ibadet ettiler sırayla geldi bunların için bunların hepsi ne oldu? Sırayla geldi. İşte bunların hepsinin asıl ismi nedir biliyor musun şerh ehliyetinin? İnsanlar işte burayı yakalamaz zorunda. Tevhid-i uluhiyet ve uluhiyet tevhidini aynı çatı altında toplayıp insanların gözünde bir tevhid gibi göstermek ama insanlar eşitliğin şimdi bu ilmin noktası olarak bakmıyorlar yani bunun şer'i bir ismi var insanlar onu yakalamak zorunda işte burada olursa ne olacak işte e, şialar, vaatiler, tasavvufçiler hepimiz kardeşiz hadi hep beraber oturalım, kaynaşalım, gülüşelim hepimiz la ilahe illallah diyor kimse kimseye ses çıkarmasın o da Allah diyor ben de Allah diyorum ya o da Allah seviyor ben de Allah seviyorum Peygamberimiz bir Allah'ımızdır Hani Nebi Sassan'ın peygamberimiz diyor Allah'ımız bir ama Nebi Sassan'ın ne diyor Siz Allah'ı seviyorsanız bana onu ki Allah bizi sevsin Demek ki ben o adamı sevmesi için yani sevmem için Allah'ın sevdiği bir kul olması lazım Allah'ın sevdiği bir kul olması için Nebi Sassan'ın bu adamın olması lazım e bu Nebi Sassan'ın getirdiği daveti küfür oluyorsa Allah bunu sevmiyor Allah'ın sevmediğinden ben uzağım İbrahim Aleyhisselam'ın uzak olduğu gibi işte bunların şer'i ıslahı ne olursa ne olacak dinler arası diyalog bilmem şu bu hepsinin ortak bir manası var rübiyet ve uluhiyet tevhidini bir saymaları halbuki rübiyet ve uluhiyet tevhidinin arasında bağlar kadar fark var önemli farkları sayalım bir bir kere lügat olarak iştikak olarak fark var yani İştikakın lügavi olarak fark var Lügat yönünden bir kere uluhiyetle uluhiyet yani Arrab ile ilah arasında fark var Tamam mı? Ar-Rabb'ın manası var Ar-Rabb'ın işte kendisinden başkasını ıslah eden her şeyin sahibi olan Ne bu tür manaları var ilahın manası da ibadet edilir iki lügat olarak arasında fark var bilir İkincisi şer'i olarak arasında fark var Uluhiyet tevhidi Allah Azze ve Celle'yi kendi fiillerinde bilemek Uluhiyet tevhidi de kulların kendi fiillerinde Allah'ı bilemesi Uluhiyet tevhidi kulların Allah'ın kendi fiillerinde Allah'a dinlemesi Uluhiyet tevhidi kulların kendi zatlarının fiillerinde Allah'a dinlemesi Yani bir tabiyle Allah Azze ve Celle'nin kendi fiillerinde Allah'a dinlemek Bizim de ne yapmamız ibadette Allah'ı dinlememiz Uluhiyet tevhidi ee, İkinci kart bu Tamam Üçüncü kart Vücudiyet tevhidi şey e, Vücudiyet tevhidi tek başına İslam'a girmeye yetmez ama uluhiyet tevhidi tek başına İslam'a girmeye yetmez. bak tek başına diyoruz neden rüyet tevhidi tek başına yetmez ama uluhiyet tevhidi tek başına yeter neden şimdi ne dedik uluhiyet tevhidi rüyet tevhidini kapsıyor ama rüyet tevhidi rüyet tevhidini kapsamıyor gerektiriyor yani sen kardeşim Allah Azze ve Celle var diyorsan zarar veren fayda veren de diyorsan bu rüyeti inanıyorsan sana uluhiyet gereklidir neden zaten bunu Allah Kur'an'da söylüyor ya yuhanna sevdiği rabbakum ey insanlar Rabbinizi ibadet edin neden ellezi halakın sizi yaratan bak rüyet tevhidiyle istidal ediyor yani sizi yaratan Allah'sa sen bu rububiyeti sen buna inanıyorsan ki Mekke'de şey müşteri inanıyordu sana ne gerekli? ibadet gerekli o yüzden Allah rububiyet teyidini geriye getirerek rububiyet teyidini gerekli kılıyor nasıl? ya eyyühen nasu ey insanlar ubudu rabbakum Rabbinize ibadet edin nasıl? hangi Rabbi? ellezi halakadı sizi yaratan bak ellezi halakadı sizi yaratan hangi teyidle alakalı? rububiyet bak rububiyet teyidini öne sürüyor yani sizi yaratan biri varsa ibadet ona yapılır o zaman rububiyet varsa rububiyet ona gerekli tamam o yüzden diyor ki üçüncü fark rububiyet tevhidi tek başına yetmez ama rububiyet tevhidi İslam'a girmek için tek başına yeter çünkü rububiyet tevhidi içinde otomatikman rububiyet gibi yeter olmayan şey batıl dördüncü fark ikrar farkı yani ne müşrikler rububiyet tevhidini ikrar ediyorlar tamam rububiyet tevhidini ikrar ediyorlar ama uluhiyet tevhidine şirk koşuyorlar ne diyorlardı ma na'buduhum illa liyukarribuna ilallahu zülfa bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ha? daha çok yaklaştırsınlar diye ifade ediyorlar şirk koşuyorlar Hı? ne diyorlar ebra'lel alehete ilahen vahiden bir ilahları tabi bir ilahını kıldı inna azale şey olacak bu çok acayip bir şey diyorlar görüyor musun o zaman birinci fark tekrar aşağı olmaz burada birinci fark lügat olarak arasında fark varmış hüviyetli bir şey iki ee, şer'i olarak man arasında fark var Uluhiyet tevhidi Allah'a fiillerinde uyulamaz Uluhiyet tevhidi ibadete uyulamaz Üçüncüsü Uluhiyet tevhidi tek başına yetmez Uluhiyet tevhidi tek başına yapar Dördüncü fark Mekke demişler uluhiyeti kabul ediyorlardı Uluhiyeti kabul etmiyorlardı bununla beraber müşrik oldular Hı? Beşinci fark En başta söylediğimiz olay nedir? Tevhid-i rububiyet uluhiyet tevhidini gerektirir uluhiyet ise uluhiyet tevhidini ne yapar? kapsar bunlar en önemli farklar daha bir sürü farklar işte bütün bu bariz açık ve net şekilde Kur'an ve sünnette olan bu farklara rağmen insanlar bunları tek bir tevhid iş gibi gösteriyor insanların zeminde insanların da beynini bununla bulandırdıkları zaman insanlar ne, ne diyor sonuç olarak? e tabi hep biz la ilahe illallah diyoruz hep Allah diyoruz, Allah diyoruz var mı Allah'tan başka yaratan e, yok diyen var mı diyorlar şey e, Allah'tan başka yaratan var mı diyenler mi var diyorlar anlatabiliyor muyum işte bunların hepsi e, bu işin bu noktadaki ilmi boyutunu yakalayamamaktan eğer bunlar hakikaten dünlüğüyet ve ilmiyet tezgiri diye mefhumları bilseydi böyle mefhumların var olduğunu bilseler bunların dini konumlarını yerlerini bilseler ve Allah Azze ve Celle'nin gerek azap verme veya mükafatlandırma noktasında bunların bir iki tezinin konunun fıkhına varsalar bunu söylemezler tamamıyla bu tezini anlamanın cehaletinden kaynaklanıyor bu tez bu şekilde yaklaşmak ne sana yine de yani Allah'a da küfretsen gel Peygamber'e de küfretsen gel şirk etsen gel Allahu alem sallallahu aleyhi ve